pars quinquagesima octava vulgate clementine haec transcriptio a societate libri voce facta bono publico usu iest caput nonum igitur duodecim mensis quem adar vocari ante iam diximus tertia decima die quando cuntis iudeis interfectio parabatur et hostes eorum iniabant sanguini versa vice iudei superiores esse ceperunt et sede adversariis vindicare congregatique sunt per singulas civitates oppida et loca ut estendrent manum contra inimicos et persecutores suos nullusque ausus est resistere eo quod omnes populos magnitudinis eorum formido penetrarat nam et provinciarum iudices et duces et procuratores omnisque dignitas quae singulis locis acoperibus praerat extollebant iudeos timore mardochei quem principe esse palati et plurimorum posse cognoverant. Fama quoque nomini seius crescebat quotidie, e per cuntorum ora volitabat. Itaque percusserunt iudei inimicos suos plaga amania, et occiderunt eos, redentes eis quod sibi paraverant facere in tantum in Susan quin gentos viros interficerent extra decem filio Saman agagite hostis Iudeorum quorum ista sunt nomina Farsandata et Delphon et Esfata et Forata et Adalia et Aridata et Fermesta et Arisei et Aridai et Iesata quos cum ocidissent predas de substantis eorum tangere noluerunt statinque numerus eorum qui ocisi erant in susan ad regem relatus est qui dixit regine in urbe susant interfecerunt iudei quingentos viros et alios decem filios aman quantam putas eos exercere cedem in universis provinciis quid ultra apostulas et quid vis ut fieri iubeam cui illa respondit si regi placet detur potestas iudeis ut sic ut fecerunt hodie in susan sic et cras faciant et decem fili aman in patibulis suspendantur precepitque rex ut ita fieret statinque in susan pependit edictum et decem filii aman suspense sunt congregatis iudeis quarta decima die mensis adar interfecti sunt in susan 300 viri nec eorum abillis di repta substantia est sed et per omnes provincias quae ditioni regis subiacebant pro animabus suis steterunt iudei interfectis hostibus ac persecutoribus suis intantum ut septuaginta quinque millia occisorum implerentur et nullus de substantiis eorum quidquam contingeret dies autem tertius decimus mensis adar primus apud omnes interfectionis fuit et quarta decima die cedere desierunt quem constituerunt esse solemnem ut in eo omni tempore deinceps vacarent epulis gaudio atque conviviis at hi qui in urbe susan cedem exercuerunt tertio decimo et quarto decimo die eius de mensis incede versati sunt quinto decimo autem die percutere desierunt et id circo eumdem diem constituerunt solemnem epularum atque laetitiae hi vero iudei qui in oppidis non muratis ac villis morabantur quartum decimum diem mensis adar conviviorum et gaudi decreverunt ita ut exultent in eo et mittant sibi mutuo partes epularum et ciborum. Scripsit itaque Mardoceus omnia hec et litteris comprehensa misit ut iudeos qui in omnibus regis provinciis morabantur tam in vicino positis quam procul in quartam decimam et quintam decimam die mensis adar pro festis susciperent et revertente semper anno solemni celebrarent honore quia in ipsis diebus se ulti sunt iudei de inimicis suis et luctus atque tristitia in hilaritatem gaudiumque conversa sunt essentque dies isti e pularum atque laetitiae, et mitterent sibi in vicem ciborum partes et pauperibus munuscula largirentur perunque iudei in solemnem ritum cumta quae eo tempore facere ceperant et quae mardocheus litteris facienda mandaverat amanenim filius amadati stirpi saga hostis et adversarius iudeorum cogitavit contra eos malum ut occideret illos atque deleret, et misit fur, quod nostra lingua vertitur in sortem, et postea ingressa est ester ad regem, obsecrans ut conatus eius litteris regis iriti fierent, et malum quod contra iudeos cogitaverat, reverteretur in caput eius denique et ipsum et filios eius affixerunt cruci, atque ex illo tempore dies isti appellati sunt furim, id est sortium, eo quod fur, id est sors, in urnam missa fuerit. Et cumta quae gesta sunt epistole, id est libri huius volumine continentur, quaeque sostinuerunt, et quae deinceps immutata sunt susceperunt iudei super se et semen suum et super cunctos qui religioni eorum voluerunt copulari ut nulli liciat duos hos dies absque solemnitate transigere quos scriptura testatur et certa expetunt tempora annis sibi iugiter succedentibus isti sunt dies quos nulla unquam de lebit oblivio et per singulas generationes conte in toto orbe provincie celebrabunt nec est ulla civitas in qua dies furim id est sortium non observentur a iudeis et ab eorum progenie quae his ceremoniis obligata est scripserunque Esther regina filia Abiail et Mardocheus iudeus etiam secundam epistolam ut omni studio dies ista solemnis sanciretur in posterum et miserunt ad omnes iudeos qui in centum viginti septem provinciis regis assueri versabantur ut haberent pacem et susciperent veritatem, observantes dies sortium et suo tempore cum gaudio celebrarent sic ut constituerant Mardocheus et Esther et illi observanda susceperunt a se et a semine suo Iunia et clamores et sortium dies et omnia quae libri iujus, qui vocatur Esther historia continentur caput decimum Rex vero Asuerus omnem terram et insulas maris insulas fecit tributarias cuius fortitudo et imperium et dignitas atque sublimitas qua exaltavit Mardocheum scripta sunt in libris Medorum atque Persarum et quomodo Mardocheus iudaici generis secundus a rege Assuero fuerit et magnus apud iudeos et acceptabilis plebi fratrum suorum querens bona populo suo et loquens eaque ad pacem seminis sui pertinerent dixitque Mardocheus ad eo facta sunt ista recordatus sum somni quod videram hac et adem significantis nec eorum quidquam irritum fuit parvus fons qui crevit in fluvium et in lucem solenque conversus est et in aquas plurimas redundavit ester est quam rex accepit uxorem et voluit esse reginam duo autem dracones ego sum et aman gentes quae convenerant hi sunt qui conati sunt de lere nomen iudeorum gens autem mea israel est quae clamavit ad dominum et salvo fecit dominus populum suum liberavit quae nos ab omnibus malis et fecit signa magna atque portenta inter gentes et duas sortes esse precepit unam populi dei et alteram cum tarum gentium venitque utraque sors in statutum exillo iam tempore diem coram deo universis gentibus et recordatus est dominus populi sui ac misertus est hereditatis suae et observa buntur dies isti in mense adar quarta decima et quinta decima die eius de mensis cum omni studio et gaudio in unum certum populi congregati in cuntas de inceps generationes populi Israel caput undecimum anno quarto regnantibus Ptolomeo et Cleopatra atulerunt dositeus qui se sacerdotem et levitici generis ferebat et Ptolomeus filius eius hanc epistulam furim quam dixerunt interpretatum esse lysimacum Ptolomei filium in Jerusalem anno secundo regnante Artaxerxe Maximo, prima die mensis Nisan, vidit somnium Mardocheus filius Iari, filii Semei, filii Cis, de tribu Benjamin, homo Iudeus, qui habitabat in urbe Susis, vir Magnus et inter primos aule regiae. Erat autem de eo numero captivorum, quos transtulerat Nabucodonosor rex Babylonis de Jerusalem cum Iaconia rege Iuda. Et hoc eius somnium fuit, apparuerunt voces et tumultus et tonitrua et terremotus et conturbatio super terram et ecce duo dracones magni paratique contra se in prelium ad quorum clamorem conte concitate sunt nationes ut pugnarent contra gentem iustorum fuitque dies illa tenebrarum et discriminis tribulationis et angustiae et inces formido super terram Conturbataque est gens iustorum timentium mala sua et preparata ad mortem clamaverunque ad Deum et illis vociferantibus fons parvus crevit in fluvium maximum et in aquas plurimas redundavit lux et sol ortus est et humiles exaltati sunt et devoraverunt inclitos quod cum vidisset Mardocheus et surrexisset de strato quid deus facere vellet et fixum habebat in animo, si recupiens quid significaret somnium. Caput duodecimum. Morabatur autem eo tempore in aula regis, cum bagatha et tara eunucis regis, qui janitores erant palatii. Cunque intellexisset cogitationes seorum, et curas diligentius pervidisset, Didicid quod conarentur in regem Artaxerxem manus mittere et nuntiavit super eo regi qui de utroque habita questione confessos iussit duci ad mortem rex autem quod gestum erat scripsit in commentariis sed et mardocheus rei memoriam litteris tradidit recet pique ei rex ut in aula palati moraretur datis ei pro delatione muneribus aman vero filius amadati bugaeus erat gloriosissimus coram rege et voluit nocere mardocheo et populo eius pro duobus eunuchis regis qui fuerant interfecti et diri puerunt bona vel substantia seorum epistolae autem hoc exemplar fuit caput tertium decimum rex maximus artaxerxes ab india usque aethiopiam centum viginti septem provinciarum principibus et ducibus qui eius imperio subiecti sunt salutem cum plurimis gentibus imperarem et universum orbem meditioni subiugassem volui ne coaquam abuti potentiae magnitudine sed clementia et lenitate gubernare subiectos ut absque ullo terrore vitam silentio transigentes optata cunctis mortali bus pace fruerentur coerente aut me a consiliaris meis quomodo posset hoc impleri unus qui sapientia et fide ceteros praecellebat, et erat post regem secundus ama nomine indicavit mihi in toto orbe terrarum populum esse dispersum qui novis uteretur legibus et contra omnium gentium consuetudinem faciens regum iussa conteneret et universarum concordiam nationum sua dissensione violaret quod cum didicissemus videntes unam gentem rebellem adversus omne hominum genus perversis uti legibus, nostrisque iussionibus contraire et turbare subiectarum nobis provinciarum pacem atque concordiam, iussimus ut quoscunque aman qui omnibus provinciis praepositus est et secundus a rege, et quem patris loco colimus monstraverit, cum coniugibus ac liberis deleantur ab inimicis suis, nullusque eorum misereatur, quarta decima die duo decimi mensis adar anni presentis. Ut nefari homines uno die ad inferos descendentes, reddant imperio nostro pacem quam turbaverant per gensque mardocheus fecit omnia quae ei mandaverat ester mardocheus autem de precatus est dominum memor omnium operum eius et dixit domine domine rex omnipotens indizione enim tua cumta sunt posita et non est qui possit tue resistere voluntati si decreveris salvare Israel tu fecisti caelum et terram, et quid quid celi ambitu continetur dominus omnium est nec est qui resistat majestati tue Cuncta nosti, et scis quia non pro superbia et contumelia et aliqua gloriae cupiditate, fecerim hoc, ut non adorarem aman superbissimum, libenter enim pro salute Israel etiam vestigia pedum eius deuscularei paratus essem, sed timui ne honorem Dei mei transferrem ad hominem, et ne quenquam adorarem excepto Deo meo. Et nunc, Domine Rex, Deus Abram, miserere populi tui, quia volunt nos inimici nostri perdere et hereditatem tuam delere. Ne despicias partem tuam, quam redemisti tibide Egypto exaudi deprecationem meam et propitius esto sorti et funiculo tuo et converte luctum nostrum in gaudium ut viventes laudemus nomen tuum domine et ne claudas ora te canentium omnisque quoque israel pari mente et obsecratione clamavit ad dominum eo eh, quod eis certa mors impenderet. Caput quartum decimum. Ester quoque regina confugit ad dominum, pavens periculum quod iminebat. Cunque deposuisset vestes regias, fletibus et luctui apta indumenta suscepit, et pro unguentis variis, cinere et stercore implevit caput et corpus suum humiliavit iuniis omniaque loca in quibus antea laetari consueverat crinium laceratione complevit et deprecabatur dominum deum israel dicens domine mi qui rex noster es solus adiuva me solitariam et cuius praeter te nullus est auxiliatur alius periculum meum in manibus meis est audivi a patre meo quod tu domine tulisses israel de conctis gentibus et patres nostros exonibus retro maioribus suis ut possideres hereditatem sempiternam fecistique eis sicut locutus es, pecavimus in conspectu tuo, et it circo tradidisti nos in manus inimicorum nostrorum, coluimus enim deos eorum, justus es Domine, et nunc non eis sufficit quod durissima nos oprimunt servitute, sed robur manuum suarum, i dolorum potentiae deputantes volunt tua mutare promissa et de hereditatem tuam et claudere ora laudantium te ad quo extinguere gloriam templi et altari tui ut aperiant ora gentium et laudent i dolorum fortitudinem et praedicent carnalem regem in sempiternum ne tradas domine sceptrum tuum his qui non sunt ne rideant ad ruinam nostram sed converte consilium eorum super eos et eum qui in nos cepit vire disperde memento domine et ostende te nobis in tempore tribulationis nostre et da mihi fiduciam domine rex deorum et universae potestatis tribue sermonem compositum in ore meo in conspectu leonis et transfer cor illius in odium hostis nostri ut et ipse pereat et ceteri qui ei consentiunt nos autem libera manu tua et adiuva me nullum aliud auxilium habentem nisi te domine qui habes omnium scientiam et nosti quia oderim gloriam in et de tester cubile in circumcisorum et omnis alienigene tu scis necessitatem meam quod abominer signum superbie et gloriae meae quod est super caput meum in diebus ostentationis mei et tester illud quasi pannum menstruate et non portem in diebus silentii mei et quod non comederim in mensa aman nec mihi placuerit convivium regis et non biberim vinum libaminum et nunquam laetata sit ancilla tua ex quo huc translata sum usque in presentem diem nisi in te domine deus abram deus fortis super omnes exaudi vocem eorum qui nullam aliam spem habent et libera nos de manu iniquorum et erue me a timore meo caput quintum decimum et mandavi tei haut dubium quin esset Mardocheus, ut ingrederetur ad regem, et rogaret pro populo suo et pro patria sua. Memorare inquit dierum humilitatis tue, comodo nutrita sis in manu mea, quia amen secundus a rege, locutus est contra nos in mortem, et tu invoca Dominum et loquere regi pro nobis et libera nos de morte. Die autem tertio deposuit vestimenta ornatus sui et circundata est gloria sua. Cumque regio fulgeret habitu et invocasset omnium rectorem et salvatorem Deum assumpsit duas famulas et super unam quidem in ite batur quasi pre delicis et nimia teneritudine corpus suum ferre non sustinens alter autem famularum seque batur dominam de fluentia in humum indumenta sustentans ipsa autem roseo colore vultum perfusa et gratis ac nitentibus oculis tristem celabat animum et nimio timore contractum ingressa igitur cumta per ordinem hostia stetit contra regem ubi ille residebat super solium regnii sui indutus vestibus regiis auroque fulgens et pretiosis lapidibus eratque terribilis aspectu conque elevasset faciem et ardentibus oculis furorem pectoris indicasset regina corruit et in pallorem colore mutato lassum super ancillulam reclinavit caput convertitque deus spiritum regis in mansuetudinem et festinus ac metuens exilivit de solio et sustentans eam ulnis suis donec rediret ad se his verbis blandie batur quid abes ester ego sum frater tuus noli metuere non morieris non enim pro te sed pro omnibus haec lex constituta est accede igitur et tange sceptrum cumque illa reticeret tulit auream virgam et posuit super collum eius et osculatus est eam et ai cur mihi non loqueris quae respondit vidi te domine quasi angelum dei et conturbatum est cor meum prae timore gloriae tue valde enim mirabilis es domine et facies tua plena est gratiarum cumque loqueretur rursum corruit et pene examinata est rex autem turbabatur et omnes ministri eius consolabantur eam caput sextum decimum rex magnus artaxerxes ab india usque aethiopiam centum viginti septem provinciarum ducibus ac principibus qui nostre iussioni obediunt salutem dicit multi bonitate principum et honore qui in eo scollatus est abusi sunt in superbiam et non solum subiectos regibus nituntur opprimere sed datam sibi gloriam non ferentes in ipsos qui dederunt moliuntur insidias nec contenti sunt gratias non agere beneficiis et humanitatis in se iura violare sed dei quoque cuncta cernentis arbitrantur se posse fugere sententiam et intantum ve sani e proruperunt ut eos qui credita sibi officia diligenter observant, et ita cuncta agunt ut omnium laude digni sint, mendaciorum cuniculis conentur subvertere, dum aures principum simplices, et ex sua natura alios estimantes, callida fraude decipiunt queres et ex veteribus probatur historiis et ex his quae geruntur quotidie quomodo malis quorumdam suggestionibus regum studia depraventur unde providendum est paci omnium provinciarum nec putare debetis si diversa iubeamus ex animi nostri venire levitate sed pro qualitate et necessitate temporum ut rei publice poscit utilitas ferre sententiam et tot manifestius quod dicimus intelligatis amen filius amadati et animo et gente macedo alienusque a persarum sanguine et pietatem nostram sua crudelitate comaculans? Peregrinus a nobis susceptus est, et tantam in se expertus humanitatem, ut pater noster vocaretur, et adoraretur ab omnibus post regem secundus, qui in tantum arrogantie tumorem sublatus est, ut regnio privare nos niteretur et spiritu nam Mardoceum, cuius fide et beneficiis vivimus et consortem regni nostri ester cum omni gente sua novis quibusdam atque inauditis machinis expetivit in mortem hoc cogitans ut illis interfectis insidiaretur nostre solitudini et regnum persarum transferret in Macedonas. Nos autem a pessimo mortalium iudeos neci destinatos in nulla penitus culpa reperimus, sed e contrario justis utentes legibus, et filios altissimi et maximi semperque viventis Dei, cuius beneficio et patribus nostris et nobis regnum est traditum, et usque odie custoditur. Unde eas litteras, quas sub nomine nostro ille direxerat, siatis esse irritas, pro quo celere, ante porta suius urbis id est Susan et ipse qui machinatus est et omnis cognatio eius pendet in patibulis non nobis sed deo redente ei quod meruit hoc autem edictum quod nunc mittimus in cunctis urbibus proponatur ut liciat iudeis uti legibus suis, quibus debetis esse ad miniculo, ut eos qui se ad necem eorum paraverant, possint interficere tertia decima die mensis duo decimi, qui vocatur adar. Hanc enim diem Deus omnipotens, meroris et luctus, eis vertit in gaudium unde et vos inter ceteros festos dies hanc abetote diem et celebrate eam cum omni laetitia ut et in posterum cognoscatur omnes qui fideliter persis obediunt dignam pro fide recipere mercedem qui autem insidiantur regno eorum perire pro scelere omnis autem provincia et civitas quae no luerit solemnitatis huius esse particeps gladio et igne pereat et sic deleatur ut non solum hominibus sed etiam bestiis invia sit in sempiternum pro exemplo contentus et in obedientiae Finis partis quinquagesime octave.